Ве поздравувам, драги присутни, и ви посакувам Божи благослов. Како што гледам, некои од вас се болни и имаат проблем со гласот оваа сабота, но јас сум пак замолен да не викам толку како што знам, тука да бидам потивок на оваа проповед, затоа што звукот кој што се снима, е премногу силен во самата снимка, а исто така таа забелешка ми била упатена и од една наша пријателка која што денес не е тука со нас, која што е професорка, како што самата вели во пензија, да не викам толку многу. Јас ке се трудам да не викам толку многу, а вие се надевам дека ќе ме слушате доволно, Мијатата сабота видовме дека постојат некои забелешки, некои аргументи кои што ги поставуваат евреите на христијанското учење, а кои што можат да се одговорат само во контекст на објективното, универзално законско оправдание, односно Евангелието на двата Адама – Евангелието според кое што едниот Христос може да се изедначи со целиот Израел како народ и може да се изедначи со целиот човечки род како последниот Адам. Денес пак ќе проучиме за една друга практична последица на Евангелието, а тоа е како треба да го разбереме поимот замена. Има многу христијани кои што скоро повеќето веруваат дека нивното спасение се остварува на тој начин што Христос, Божиот Син, станал нивна замена. И тоа е точно, меѓутоа во кој смисол е точно. И Јас би сакал на самиот почеток да прочитам еден стих познат во посланието на апостол Павле до римјаните, во петата глава од посланието до римјаните. ке прочитаме зборови запишани во шестиот и осмиот стих, на пример. Апостол Павле вели, зашто уште кога бевме слаби, Христос во определено време умре за безбожниците. Осмиот стих вели, но Бог ја докаже љубовта своја кон нас со тоа што Христос умре за нас, уште додека бевме грешни. Предходно во седмиот стих вели, на вистина тешко би можел некој да умре за праведник, а за добар може би некој и би се решил да умре. Овие стихови ја ги прочитав за да го нагласам овој член за. Често пати може да прочитате и да слушнете од многу проповеди како се вели дека Христос умрел за нас и самиот тој член за укажува на замена. Тоа е наречеме кога некој би рекол ако некој плати за вас, нешто што вие треба да платите, значи вие сте нашле замена. Или некој платил наместо вас. Мегутоа, во разбирањето на поимот замена во спасението, кога станува збор за самото спасение, постои еден проблем. Кој е тој проблем? Проблем Проблемот, како што забележале некои од застапниците на пораката за оправдание со вера од Минеаполис 1888 година, е што начинот на кој што христијаните, повеќето христијани, особено протестантите, го подразбираат поимот замена – сам по себе не е ни правно, ни морално, односно ни правно, ни етички, не е одржив тој концепт. Како може некој да биде казнет наместо некој друг? Значи, ќе се занимаваме малку со овој проблем. Всушност, интересно е што ова прашање го поставувале католичките теолози на самите протестантски реформатори. И тие на тој начин сакале да го побијат Лутеровото Евангелие, дека Христос е наша замена, дека Христос умрел за грешниците, дека не треба ние нешто да направиме за да се спасиме со своите дела, ние самите да се откупиме со своите дела. И католиците го поставувале ова прашање, како е можно некој да биде казнет наместо некој друг? Да, дали е тоа правно издржано? Дали вие познавате закон кој што дозволува некој криминалец, да речеме што е осуден на смртна казна, на електрична столица, да може да се избере замена. Да рече, еве, овој ќе умре место мене. Дали познавате закон или држава кој што тоа ќе го дозволи, ќе рече, а во ред, повели ти искочи надвор од затвор, а овој другиот ќе го екзекутираме на место тебе. Не само што не постои таков закон и таква, таква држава, таков правен систем, току тоа само по себе не е етички. Зошто би било така? Значи, тоа е бесмислено. Со други зборови, не може, според законот треба да умре тој што сгрешил, не тој што, некој што не сгрешил. Со други зборови, законот нема смисла ако само бара нечија смрт, без оглед чија се бара смртта на оној што сгрешил? Или како тоа би го сватиле чисто морално? Ако јас, да речеме, издадам закон со кој што би ги екзекутирал сите доктори кои што вршат абортус, значи јас го издадам тој закон за да ги казнам тие кои што го прават тоа злосторство. Не би го казнил оној доктор кој што тоа не го прави. Се други да зборови, гневот на законот против престапот, против гревот, има смисла ако треба да се казни тој што го прави престапот. И некој зашто, ако јас се гневам, ако јас сум закон и ако јас се гневам на некого, како би можел тој мој гнев да биде задоволен, ако некој друг ја поднесе казната, а не тој кому сум му гневен. Кали мојот гнев ќе биде задоволен, ако не се исполни над оној кој што ја заслужува казната, а не над некој друг. И видите, ова биле проблеми на кои што протестантските реформатори не знаеле да одговорат, како што ние знаеме, протестантските реформатори не знаеле да одговорат и на некои други прашања, што им биле поставувани од католиците. Например, католиците поставувале едно добро познато прашање, кое што држи вода. Ако вие верувате дека само Светото Писмо е мерило, основа за прифакање на било каква верска догма, тогаш зашто не ја празнувате саботата? Ако го отфрлате црковното предание, зашто продолжувате да празнувате недела? Затоа што празнувањето на недела почива само врз основа на црковното предание, не врз основа на Светото Писмо. Зошто протестантските реформатори биле во ситуација во која што не можеле да дадат одговори на некои вакви прашања, кои што им биле поставувани. Причината е таа што протестантските реформатори од 16. век го немале целото, комплетно Евангелие, туку имале едно делумно Евангелие, и тоа за нивно време си било добро, си било арно. Како што можеме да речеме дека за некој 10 годишен ученик или ученичка е сосем нормално да знае толку колку што се бара од за четврто или петто отделение. Значи, за протестантските реформатори било доволно и тоа што го откриле, и тоа малку, и тоа делумно, затоа што за нивно време тоа било светлена. Во таа средновековна темнина или мрак, во која што пливала Западна Европа многу векови, до тогаш. Кога дошле па турците кај нас, тогаш па ние запливавме во една во таква темнина, неколку векови до ден денес, Така што, еве, за жал, македонскиот народ дури пред 20 години добил Библија на, на свој јазик. Значи, колко е тој духовен пустош, голем, и како што споменавте самите на библиската поука, колку, колку луѓето, колку народот е неписмен во оној вистински смисол, да се познава писмото пред се, светото писмо. Значи, протестантите го немале целото Евангелие. Откриле нешто што било доволно и многу за нив во тоа време, меѓутоа немале комплетни, не можеле да дадат комплетни одговори во врска со Евангелието, затоа што целото Евангелие Западниот свет првпат го слушнал во Минеаполис 1888 година. Со други зборови, во тој Минеаполиски период некои од протестантскиот свет дошле првпат до едно комплетно познавање, комплетен систем на комплетен мозаик на Христовото Евангелие кое што фрла светлина на секоја тема, го осветлува секоја прашање и кое што одговара на секоја прашање и ги спасува луѓето од разни е, кјорсокаци, во кој што запливале самите протестанти. Например, еден од најголемите крсокаци на протестантизмот е калвинистичкото свакење за предестинацијата. Интересно е што што тие тоа го поврзале со некои стихови што апостол Павле ги има напишено во неговите посланија, кои што пак противниците на калвинизмот не може да ги објаснат ако не го познаваат Евангелието на Джон Си Вагонер, дури ден, денеш, ден денес адвентистите, и јас со години не сум можел да ги разберам овие стихови на апостол Павле, кои што пак калвинистите погрешно ги разбрале и ги протолкували во смисол на некоја предестинација. А што вели апостол Павле да отвориме во Ефесијаните втора глава, например? Значи, во Ефесијаните втора глава апостол Павле вели почнуваме да читаме од првиот стих. И вас, кои бевте мртви поради вашите престапи и гребови, во кои живеевте некогаш според животот на овој свет, согласно со кнезот на воздухот, односно на духот кој сега действува во синовите на неверијето, меѓу кои и вие некогаш сите живеевте според телесните желби, израшувајќи ги похотите на телото, и на помислите и по природа бехме како и сите други чеда на гневот. Но што направил сега Бог? Бог кој е богат со милост, поради големата негова љубов со која не засака, иеко бевме мртви поради гревовите наши, не оживеа во Христос. И не воскресна со Него и не постави на небесата во Христос Исус. Како тоа Господ не оживеал во Христа, и не поставил дури и на небесата. Дали некој од нас е на небесата? Тоа е оно што вие самите го кажевте на самата библиска полука. Ние можеме да бидеме на небесата. Можеме да бидеме во светињата на светињите. На кој начин? Само во Христа како, затоа што Христос е таму присутен, затоа што Христос таму седи, представникот на целиот човечки род. Ние, кои што сме исто така луѓе, од иста природа човечка, како и он, можеме на тој начин да се идентификуваме со него и да речеме дека и ние сме таму. Односно, ако веруваме во ова објективно Евангелие на последниот Адам, ние сме сето оно што Христос е, што Христос веќе е. Мегуто што рекле калвинистите? Тие не можеле да, да го сватат ова објективно Евангелие, како што и ден денес повеќето адвентисти се уште не го разбираат. И тие рекле, а, ова значи дека Господ некој однапред предодредил кои ќе бидат спасени, па сега тие ќе бидат спасени. Сакале, некеле ќе бидат спасени а некои однапред предодредил па да бидат загубени, па тие колку и да се трудат, ќе бидат загубени. И гледате како протестантизмот запливал во една погрешна насока, тоа што га открил некои вистини од Светото Писмо, меѓутоа не се снашол во некои други Павлови текстови и, и веднаш кјорсокак, односно веднаш погрешна наука, И тоа така трае до ден денес, бидејќи протестантизмот докажал дека го нема комплетното Евангелие. Бидејќи комплетното Евангелие е нешто што обединува. Во Христа се обединува целиот човечки род. Кога Христос воскреснал, тој дал живот на целиот свет, на целиот човечки род. Секој од нас поединечно треба да го прифати тој дар, но тој е веќе даден на сите. Протестантите пак што докажале? Докажале дека со текот на времето имаат нешто што се повеќе и повеќе ги дели. Наместо да обединува, ги дели, ги дели, ги дели, ги ситни, до ден денес е што и адвентистите се делат и се ситнат во последните 100 години. Сосема логично, сосема логична последица на отфрлање или непознавање на објективното евангелие, на, на универзалното законско оправдание, на оно што го зборувавме во проповедите за Стариот и Новиот Завет, за двата Адама, за токму истото евангелие. И сега сме на темата за замена, за која што рековме, дека католиците поставиле исто така еден разумен аргумент. Како е можно некој да биде казнет наместо некој друг? ниту правно, ниту етички, тоа нема смисла, не е издржано. А сепак прочитавме зборови, оние што ги прочитавме во Римјаните петта глава, а има многу такви, каде што Библијата на вистина зборува дека Христос е наша замена, дека Христос умрел за нас и така натаму. Тогаш како е тоа можно? Како можеме ние да одговориме на овие католички прашања? Можеме да одговориме само со објективното Евангелие. Јас така бирам да го нарекувам Евангелието од Минеаполис, теологијата на Джонси Вагонер за оправдување со вера, објективно Евангелие. Бидеќи тие во Евангелието го откриле, не биле тие први во светот што го откриле тоа, <clears throat> има многу црковни оци од првиот милениум кои што го знаеле и го верувале тоа, меѓутоа биле први кои што во протестантскиот свет го откриле тоа што на протестантите им фалело цело време, она објективна евангелие, она, оној објективен аспект, објективна димензија на евангелието, универзалното законско оправдание, двата Адама, и на тој начин дошле, се нашле во позиција во која што можат да го разберат спасението од сите страни и да дадат одговор на сите прашања. дури и на оние на кои што протестантите пред тоа не можеле да одговорат. Јас би сакал, како прво, да отвориме во Стариот Завет, во Мојсеевите книги, во третата книга Мојсеева или Левит, 25 та глава, значи трета книга Мојсеева или Левицка книга, 25-та глава, Двадесет и петти стих. Еве лесно за пометење. 25-25. Трета Мојсеева, Левит, 25-25. Овде ќе почитаме едно законско правило кое што се однесувало за стариот Израел во врска со имотно-правни односи меѓу самите израелци. Значи, не е нешто што има врска со спасението директно, меѓутоа ни помага да ја разбереме законската логика која што, која што се, е исто така применлива и на самото спасение. Значи, во 25 стих А добро да почнеме да читаме од 23-тиот, кој што го започнува целиот овој контекст во врска со откуп на земјиште или недвижнина. Господ рекол како прво, земјата не смее да се продава за секогаш. Нешто што секоја паметна нација го практикува, како например Англија. Во Англија не може да купите имот и тој да биде за секогаш ваш. Вие всушност го купувате Односно, кога го купувате, вие всушност го рентате за 99 години. <laughs> А после 99 години тој пак си припаге на кралицата. <laughs> Не може недвижноста да биде ваша за секогаш. Тоа се разбра не го измислиле англичаните, они биле пагани и дивјаци како и мнозина <laughs> кои што биле покорени од нивна страна, подоцна, но тоа е правило што Господ го дал. Сета земја чија е? Господова е. Според тоа и земјата на секој израелец чила е. На нивниот цар, значи, а нивниот цар не е смртник, туку е самиот Господ Бог. Значи, земјата не сме да се продава за секогаш и се еве се кажува во истиот 23 стих, зашто земјата е моја, вели Господ. Вие сте кај мене придојдени и доселеници. Интересно. Но по целата земја на вашите имоти дозволувајте земјата да се откупува. Значи, земјата не може да се купува за секојаш, да се продава за секојаш, но може да се откупува. Тоа значи да не должиме повеќе, дека во случајот било многу пократко од тие британски 99 години, се до јубилејната година важале сите тие договори на купопродажба на земјиште или недвижности, а по јубилејната или со јубилејната година се се враќало на почеток, се ресетира секој на својот имот, како што Господ го дал првобитно на 12 Израелови племиња. И сега тука има една интересна клаузула во 25 стих. Ако брати кој е кај тебе, осиромаше и го продаде својот имот, тогаш да дојде неговиот најблизок роднина и нека го откупи продаденото од братот него. Тука се поставува прашање, зашто законот предвидел тоа да, да треба да го направи неговиот најблизок роднина? Зашто да не може да го направи некој друг, некој подалечен роднина, например. Значи, тука сега не се занимаваме повеќе со темата за недвижноста, за самото земјиште, Тука за самата законска логика. Зошто откупот, како откуп, треба да го изврши најблискиот роднина. Со други зборови, тоа би било како да прашаме, ако се вратиме на темата за спасението, зошто, за да некој ве спаси, Треба да биде ваш најблизок роднина кој што може тоа да го направи. Значи, во случајов, за да ја откупи земјата, треба да биде некој што има пари за да ја откупи, што тоа може да го направи. Затоа што овој осиромашил, овој веќе не може. Или е задолжен, или од други причини осиромашил, или нема никакви приходи и така натаму, па сепак мора да продаде нешто што има недвижност за да продолжи да екзистира некако и така натаму, барем со готови пари. Ако да го поставим прашањето за спасението, зошто може да ве откупи некој кој што е ваш најблизок роднина? Зошто тоа е услов? Зошто не било кој? Но, да, Ово е многу интересно прашање. Кога разговарав со Клифорд Голдштайн, во неговата црква во Мерилен пред 4 години, цело попладне после богослужењето го помина во разговор со него за многу теми. Тој самиот ми призна, че значи, автор на предходната библиска полука, патем речено, што ја проучувавме во второ тромесечие, тој самиот ми призна дека никогаш не прочитал ниту една книга од Джон Си Вагонер, дека не верува во објективното Евангелие, дека во однос на оправданието со вера, во однос на, на спасението, верува исто како и Дезмон Форд, значи како протестантската фалична, јас велам, нова теологија. И дори го цитираше Мартин Лутер, и се секам на оваа негова изјава, Клифорд Голштен го цитираше Мартин Лутер, како, како да е тоа нешто многу паметно што Лутер го кажал, а вие просујате колку е паметно, кога Лутер рекол дека јас сум спасен со една вонземјанска праведност. Со вонземска праведност сум спасен. И Голштейн тоа го цитираше, сакаше да го цитира тоа, како, како спасението е нешто во стилот на протестант, на многу а, пентакосталци, да речеме, и на новата теологија во адвентизмот, како спасението е нешто што не е до мене тоа. Некој вонземјани, некој супермен дошол и ме спаси. Јас тука не можам што многу да направам. Од една страна, точно е, за нашето спасение ние самите ништо не можеме да направиме. Тоа е она што протестантите го откриле во 16. век, но што не разбрале. Не разбрале, очигледно, дека Христовата праведност, онаа совршена праведност, со која што се спасуваме, е нешто што Христос го развил на оваа земја, не на Марс И тоа нешто што го развивал во еден расипан град, како Назарет. Христовата праведност не е вонземска праведност, бидеќи Христос толку станал близок со нас, што ја зел нашата човечка природа, станал наш роднина, станал наш брат. Ова вистина толку многу ја истакнувале првите христијани, што првите христијани милувале некои лица, како, например, Јаков, да го нарекуваат брат Господов. Зошто? Зошто такви титули брат Господов? Зошто Марија сакале да ја нарекуваат Богородица? Зошто? Затоа што сакале со тоа да ја истакнат, да ја истакнат вистината дека оној што бил Бог станал наш брат, станал близок, го, ги носи нашите гени. Тој не е некој вонземјанин со поинаква природа од нашата. Тој станал нам некој близок, нашиот најблизок роднина, кој што може да не откупи. Кој е нашиот најблизок роднина кој што може да не откупи? Исус. Тој е како прво нашиот единствен роднина, кој што може тоа да го направи, кој што можел да воскресне, да речеме, од мртвите со своја божествена сила. Затоа што е единствен, тој е и наш најблизок роднина. Но што се нагласува тук? Фактот дека тој е наш роднина. Секој човек на оваа планета е роднински поврзан со Исус. А тоа значи дека роднински е поврзан со Бог, со Божиот син. Замислете, ова е страшна вистина, ако само малку се продлабочите, што тоа подразбира, што тоа, што тоа значи. Зато и пишува апостол Павле во евреите, дека тој не се срамува, нас да не нарече што? Браќа, значи Исус е нашиот постар брат. Ние сме роднински поврзани со Адам, ако изгрешил, затоа сме наследили и грешна природа, и греф, и проклество, и смрт, и сето тоа но сега сме роднески поврзани со оној што никогаш не е сгрешил и уште сгоре на тоа со оној што умрел за да ја плати казната што човештвото требаше да ја плати и воскресал од мртвите за да сега живееме нов живот слободен од таа казна и слободен од сето проклество што го носи со себе греот. Значи, Христос можел да стане наша замена само како еден од нас, Со други зборови, не постои тензија или не постои контрадикција помеѓу тоа дека Христос умрел за нас и тој умрел како нас, како еден од нас. Кога Христос умрел, ние умресме. Само на тој начин има смисла да се каже дека Христос е наша замена. А денеска, знаете што случува? Денеска многу адвентички теолози, кои што го отфрлаат објективното Евангелие од Минеаполис, тие велат, а, вие верувате дека, Хри... дека Христос не е наша замена. Односно, тие сметаат дека постои противречност помеѓу тоа дека Исус умрел за нас и тезата дека Исус умрел како нас, како еден од нас. Всушност, тоа е единствениот начин на кој што Исус може да биде наша замена. Бидеќи без тоа, значи, некој вонземјански Исус, што би рекол Лутер во случајот или Голдштайн, тој не може да биде наша замена. Тој не може да биде наша замена. Треба да, законот бара дека човекот да плати за својот греф. И кога Исус умрел на крстот, човекот платил за својот грех. Човештвото во Адама сгрешило, човештвото требаше да биде погубено. Во Исуса Христа, не во Адама било погубено, затоа што ако во Адама бевме погубени, Адам не може да воскресне, сите ке бевме погубени за секогаш. Но сите бевме погубени во Христа, и сега Христос може да воскресне, и затоа имаме слобода и нов живот. Токму овие мисли ги повторив завчера со со нашите пријатели со кои што предучуваме за крштевање. Значи, во Исуса Христа ние бевме погубени затоа што во Исуса Христа можеме да бидеме ослободени. И сега, која беше поентата на крштевањето? Зашто се крштеваме со вода? Тоа беше поставено прашањето од синот на Драги и Сонја Лео. Зошто се крштаваме со вода? И читавме од Римјаните шеста глава. Затоа што водата е символ на тој гроб, тоа потопување. Наместо Господ буквално да не задави во водата, за да умре тој стар човек, па потоа да не воскреснува, значи не мора тоа да се прави, нели, плюс-минус. Не мора јас да ви земам, да речеме, илјада денари, па после да ви ги вратам, нема смисла, ако е така, нема да ви ги земам <laughs> Че Господ не мора да не умре буквално сите луѓе, па после да не воскресне сите, затоа што Христос умрел и воскреснал. Мегутоа, ефектот е ист. Затоа заповедал да се крштаваме, ако го веруваме Евангелието, затоа што умираме во таа вода и воскреснуваме од таа вода. Не мора Господ тоа буквално да не умре и потоа буквално да не воскреснува, бидејќи ефектот е ист. Ако јас ви земам 500 денари и ви ги вратам, што е ефектот? <laughs> Ефектот е ист. Тие пак ќе бијат кај вас. Нема да ви фалат. Ефектот е ист. Затоа било доволно само Исус да умре и само тој да воскресне. Но со тоа се повлекува целото човештво. Со тоа Христос го засега целото човештво. Исто како што Адам со својот престап и осуда го засега целото човештво. Во тој контекст не е на одмет да ги прочитаме уште еднаш зборовите во второто послание до Коринтијаните, петта глава, 14 стих. Второ послание до Коринтијаните, петта глава, 14 стих. Апостол Павле вели, бидејќи љубовта Христова не гони да го мислиме ова. Што да мислиме? Кога еден умрел за сите, тогаш сите се умрени. Дали гледате сега тука врската што ја прави апостол Павле? Еден умрел за сите, тоа е замената. тоа што ме еден умрел за сите, тогаш сите умреле во него сите, значи, Исус можел да стане наша замена само на тој начин што станал еден од нас, што умрел како нас. Дали го разбирате ова? Човекот сгрешил, човекот треба да умре и човекот умрел на крстот. И тоа го засега целиот човечки род. Затоа кога Христос, тој човек и воскреснал, затоа целиот човечки род денес има шанса и ужива живот. Благодарение на таа Христова жртва. И што би рекле за овој стих, баш ме интересира како овој стих ќе го толкува следната библиска полука. Бидејќи се наоѓа во Галатјаните. Баш ме интересира како адвентистите ќе го проучуваат овој стих во своите класи следното тремесечие. Да отвориме во Галатијаните втора глава. Сите нам не се познати овие зборови уште од почетокот на нашето христијанско искуство. Бејќи сите не сме го доживеале на некој начин, сите оние кои што сме доживеале, што значи тоа ново раѓање, сме доживеле нешто што апостол Павле тука го опишува со зборовите се расправ заедно со Христос и јас веќе не живеем, току Христос живе во мене. А тоа што сега живеам во тело, живеам во верата, со верата во Синот Божи кој ме возлюби и себе се предаде за мене. Значи, секогаш кога ќе ги прочитаме овие зборови, еве јас признавам за себе, кога јас прв ги прочитав овие зборови, и јас мислев дека апостол Павле под, под зборовите се распнав заедно со Христос, мисли на неговото искуство, на новораѓањето со кое што или посветувањето со кое што умрел стариот грешен човек, умреле старите грешни навики, а станал нов човек, ново создание, како што и учи новиот завет. Тоа е точно, меѓутоа апостол Павле пред се тука мисли на законскиот аспект. А тој е пак универзален за сите. Бидеќи се расправ заедно со Христос е само втор дел од 19 стих. а како гласи целиот стих, 19. Вели, преку законот умрев за законот. И пота вели, за да живеам за Бога. Се распнав заедно со Христос. Всушност во оригиналот и во некои преводи, например во рускиот превод, се употребува изразот јас сум сораспнат со Христос. Се сорасправ. Што ќе да бидете сораспнати со Христа, да, да бидете распнати тогаш кога тој бил распнат на крстот. Значи, тука се, прво се изнесува објективното Евангелие, универзалното законско оправдание. Сите луѓе умрели на крстот. А потоа, оно што го верува тоа и што го прифаќа со срце, тој ќе доживее индивидуално ново раѓање, ке што неговиот грешен човек ќе се распне и тој ќе почне да живее живот на едно ново создание. Инако не е можно, како може некој да умре за законот, преку законот. Вашето новораѓање, вашето посветување, вашето крштевање не е законска казна. Било што што вие индивидуално правите во животот, нема никаква вредност пред законот. Пред законот има вредност само тоа што Христос го направил, бидеќи само тој никогаш не е сгрешен. Како тоа, јас можам да кажам дека сум умрел за законот, законот сум веќе мртов, законот веќе не ме гиба, преку законот. Преку законот, за законот, умрев само тогаш кога Христос умрел. Значи, ако сум умрел со онаа смрт што законот ја бара, а кој само умрел со таа смрт. Тоа се случило само на Голгота. И затоа вели апостол Павле, јас не ја отфрлам благодатта Божија. Сето друго е благодат, и моето крштевање, и тоа што сум поверувал. Тоа, не, ни, тоа е нула заслуга моја. Сето тоа е Божија благодат. Никој не може ни да дојде кај Христа, ако не биде привлечен од Неговиот Отец. Тука немаме никаква законска заслуга. Ништо од сето тоа законот не го признава како вредност од наша страна. Законот вели, вие треба да умрете и само смртта ваша мене ме задоволува. Адам и Ева побрзале да речат, ама Господе, не не бркај од рајот, не не убивај, еве од сега натаму ќе те бидеме послушни и верни. Не можете, им било одговорено, затоа што вашата природа е веќе до толку изопачена, што вие самите не можете да биете праведни. Вие самите не можете да се оправдате. Затоа, вели апостол Павле, не е отфрлам благодата Божија во 21 стих, зашто ако праведноста се придобива преку законот, тогаш Христос залудно умрел. Значи, ако нешто што јас правам има законска вредност во Божи очи, тогаш Христос не требало да умре. Тогаш можело и оно што Адам и Ева го побарале. Ај, од сега натаму ке ти бидеме послушни. И што тоа сакале да се откупат себе си. Со нивната идна послушност да го, да го откупат веќе сторениот греф. Адам можел да каже и вакво нешто. Почекај Господа да се роди некој мој потомок, некој мој син или керка кои што ќе бидат кои што ќе ти бидат совршено послушни. Па тоа таа нивна послушност ќе треба да ме да, да го окае или да го откупи овој мој греф. Арнома, во тој случај би му било кажено и да може да се роди некој твој таков потомок, што ќе биде совршено послушен, а башка што не може, бидеќи и тој ќе се роди со грешна природа, изопачен ум и така натаму, но еве и да може теоретски, како таквиот ќе може да ја поднесе казната за гревот и после сам да воскресне од мртвите. Нема да може. Затоа решението го нашол Бог. Тој ќе го испрати својот син да се роди како твој потомок и во него ќе може целото човештво да биде оправдано. И на вистина, размислете, Христос живеел безгрешен живот во ова тело во кое што ние живееме сега. Умрал на крстот, со сето проклество на душата што ја подразбира таа вечна смрт, таа втора смрт. И потоа воскреснал во слава и во ново совршено тело. Што тоа подразбира? Значи, законот е задоволен за сите гревови направени од човештвото, казната е платена, и сега што останува? Останува живиот Христос, славниот Христос и неговата праведност пред да умре, која што совршено го покрива целиот човечки род. Затоа и вели апостол Павле дека повеќе не сме должни да му бидеме робови на гревот бидејќи Христос не откупил, тој веќе не ослободил од гревот. Нашиот најблизок роднина кој што тоа можел да го направи. Ако се идентификуваме и ние со Христа, какви ќе бидат последиците од ваквото верување? Која е последицата од верувањето дека Христос како некој вонземјанин дошол и место мене умрел на крстот и ме спасил? Последицата е, и јас ке се продолжам да живеам како што си знам, како што си сакам, бидеќи јас секојаш ќе се грешам додека сум во вакво тело. И ете го протестантизмот, ете е новата теологија. А која е последица од верувањето дека оној што бил Божи син, оној што бил семокен Бог, е сега мој брат, мој најблизок роднина. Самиот тој факт, самата роднинска врска ми дава мотивација да живеам поинаку, затоа што не можеш да бидеш царски син и да се однесуваш како просјак. Или не можеш да бидеш брат на престолонаследникот и да се однесуваш како роб. Зарем така се однесуваат оние што се принцови или принцези од денешните кралски семејства? нив секој час од денот им представува протокол, а бидеќи се и тие грешни луѓе, за нив е тоа мачен протокол. Они се под закон да мора да се однесуваат така, како што налага угледот на царското семејство. Колко е па, пак поубаво да се биде син на небесниот цар или керка на небесниот цар, И после да живеете според тој негов протокол, ама тоа го правите веќе од слободна волја, затоа што вие сакате да возвратите со љубов, за таа љубов што тој ја покажал. Че значи, ем слободен, ем со наследник Христов, ем принц или принцеза. Што е поубаво? <laughs> Грешниците докажуваат дека нив ги бива да бидат само робови. Ништо друго. Робови што ги ги тераш со камшик. И тоа важи за еден Чарлз. <laughs> И за една негова Камила. Робови, грешниците заслужуваат да бидат само робови, ништо друго. Затоа што тие и кога треба да живеат според нивното кралско или царско достоинство, За нив е тоа мака, како да однесете некој грешник директно во Новиот Ерусалим и да му речете имаш вечен живот, живе овдека, уживај. Што ќе уживам кога тука нема диско? <laughs> кога тука нема ракија, кога тука нема кафана. Но што да кажува таквиот човек? Значи тој не сака да биде цар. Тој не сака да има вечен живот. Тој не сака да биде принц, тој не сака да биде принцеза. Тоа што, што може да биде? Може да биде само роб. И на крај, мртовец под земја. Колку е голема Божјата љубов која што еме не спаси од таа последица, од таа казна, Ем ни дава мотивација, ни дава сила да сакаме и ние така да живееме. Значи не е не да бидеме сега робови, како израелците во подзаконот, значи, не ми се свига овој Господ, ама што да правам, се родив Израелец, <laughs> и морам да живеам според Моисеевиот закон. Се разбира, имало Израелците кои што од љубов го држеле, биле послушни на Бог, колко што биле послушни, ако никој не бил толку совршено послушен на тој закон, како што бил самиот Исус. Но, сепак, Луѓето кои што го сакаат гревот, тие не го сакаат законот. А и законот нив не ги сака. <laughs> законот сака нив да ги погуби. Нека му е фала и слава на Господа што не спасил од законот, негов, затоа што не спасил од осудата што тој закон ја имал за нас, а не спасува и од желбата,